Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnička programa od edukativan karakter. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Program Artistik me karakter edukativ. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.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 do danas niste naučili da živite u kapsuli, onda ja zaista ne znam do kada ćete. Obojeni program i prvi singl sa najnovijeg albuma Kako to misliš mi će da je deveti po redu, ili mi se tako čini u 32 godine. ne znam koliko znate, ali obojeni program je inače imao, barem je to, čini mi se, bila Kebrina neka ideja u početku, da izda sedam albuma, jel? N, O, V, I, S, A, D. Tako je. Sedam komada, s obzirom svaki, dakle početno slovo svakog albuma je trebalo da predstavlja jedno od slova Novog Sada, međutim, evo, malo se preračuno, odnosno podcijenio se izgleda. Još ima šta da kaže. Evo jedan divan proletni dan, barem u Beogradu, a koliko mi se čini i u ostalim gradićima. Temperatura je čak ispod 10 stepeni. Idealno vreme da ne idete nigdje. Idealno vreme da ostanete kući, slušate kupek, eventualno malo bacite pogled na Ligu šampiona, Real i Bayern, sutra Chelsea i Barca. No, sutra nema kupeka, tako da nija neću baš nešto puno da brinem, u stvari, da, sjetio sam se nečeg drugog, ali nema veze. Današnji kupek uh, bit će posvećen dokumentarnom filmu. Reći ćete, pa, kao da je prvi. Nije prvi, a koliko se sjećam, zapravo prvi je i bio posvećen dokumentarnom filmu Cinema Komunisto. Ovaj put to neće biti Cinema Komunisto. U ovom kupeku pričat ćemo, odnosno pričali smo, a pustit ćemo razgovor sa Oliverom Sertićem, urednikom programa u Zagrebačkom doku Kinu, jedino kino ili ti jedini bioskop, ako me neko ne razume, e, na ovim našim prostorima koji pušta samo dokumentarce. Prošle nedelje, odnosno sada u subotu, bila je premijera filma Nedžada Begovića, film snimljen mobilnim telefonom. Sada, ovog vikenda, bit će premijera Pobune, još jednog dokumentarca o studentskim protestima u Zagrebu na Filozofskom fakultetu e, na ovom festivalu kratkometražnog dokumentarnog filma Beogradskom e, imali smo prilike da pogledamo Zemlju znanja. Također, film o protestima, međutim, za razliku od ovoga, Pobuna je film koji se bavi više iznutra organizacijom, ne toliko samim plenumima. Tako da, eto, u Zagrebu narednog vikenda, a nadam se vrlo skoro i u ostalim gradovima. S obzirom da se bliže izbori, ja sam pripremio evo dve onako prigodne pjesmice. jednu vezanu za izbore koji uskoro slijede u Srbiji, a druga mogu da kažem, možda i nije toliko neposredno vezana za izbore, ali vezana za političku situaciju u Hrvatskoj. Prvu izvodi piknik, opet Novi Sad, a sljedeća su Dječaci band koji je ovog vikenda i u Tvornici kulture održao, čini mi se, jako dobar i vrlo posjećan koncert. Slušamo Piknik i Bojkot. se u realnost, životu mi ne treba ta gadost. Nekad je primetim čisto Da shvatim da je sve i dalje isto Retorike bez ikakve veze Face se veštačenog keze Na sve strane okačili glave Promocijom sebe se bave Nepismenom bagrom se hrane Serú! Odmenej! zbog interesa stisnut će zube Pa će posle javno da se ljube Od mene imate културно-уметнички програм едукативног карактера. Има нешто што репери не куже Јебала вас техника каде нема душе На концерт lete ruže Suze klize na pjesme duže Lijepe cure nam vrište jebi me a mediji šute jer su pičkatine Slušaj ova biti i vrst kako baci Vojkove i skupine dječaci Ne znate ko smo jer ste seljaci Che nas ima na majci Zadnji hip hop junaci se stop mažemo sa utanom Sad će vikend, onda sam bez glav IQ mi padne sa mjesta na nestam Svjetlo me pleska, neko kupe pleskam Padnem na pod i nastavim plesat Jutro, a niko nema posla Idemo na after di niko nije pozvan Imamo li gare, imamo li stoka Bebe skaču po kauču, idemo se bongat Ko brže repa, ja ili zoni Došli smo iz svemira kad snomi Kad smo na stage baš smo ti jebeni Ne javimo ti se, smo umišljeni ajme me, ajme meni dječaci najveći pimpovi na sceni Napeti smo svako lijepo ženi Jer smo kakanje mi odjeveni što me gledaš brate odjebi Imam više novaca nego Bob Daddy Imam brkove ka Mercury Freddy šeta po gradu ka Ninja Teddy Šetam gradom ka Ninja Ima šurikene od tisuću inča Mogu se dobacit sve do gira, Pogoditi bojler ne može se tuširat Ne, ne moš mene dirat Ja sam bog Pogledaj mi blog Moj nadrži bend je nepoznati od bog Nisi čuva za njih maci aj bog maci aj kući Pita ogledalo ko je najluđi Možda me znaš, možda me i ne znaš Vojko čelavi debeli fest, baš вечера завтра у затвору, вечера завтра у затвору, вечера завтра у затвору, вечера завтра у затвору. Rimo katolik. Na tvome licu je radost Starog ili novog, svi su oni isti Nema većeg domoljuba od mene, nema Jesam možda nikakav, ali ipak nisam kreten Od ovoga nema kruha kojoj želi biti reper To je paravan da želim biti slavan, da me svi dave Ja bih sabor ili vladu jer tamo su pare Od ovog znamo se ne živi sjajno Od politike svi znamo bi se osiguro trajno I ne bi pažnju predsjednika zemlje ili vlade Bio bi dio oni što sjede prave se da rade I koji mi se gade Al tad bi samo upo šta se ovdje događa I nije toliko glupo Sam sebi Nastupo dok traje kampanja Da me ne izađe skupa, tamo priča sranja Obećavao svašta bio u stranu tome Samo dok mene izaberu, poslije svi nek se gone Tu se derem, al tamo ne bi ni pričao Pa zašto ne bi mogo, ako mogu je i kičo Samo da zaslužim penziju, budem koji mandat Ne znam ni kak to ide, moram se raspitat sazad Navodno trebam potpise, ne trebam ni diplomu A tako žarko želio bi vašu ovu Jer hoću i ja obmanjivat ljude A u politici si pobjede, a inače si gube Ko onaj iz Jesu želim bit ko oni Mi smo mizerije, oni su najbolji To su državnici, novo kova Što vole svoju zemlju, ali još više vole Nova jer su to Idemo i dat glas Poslije onda možemo se pitati zašto ništa ne valja To su državnici, novo kova Što vole svoju zemlju, ali još više vole Nova jer su to Idemo i dat glas da možemo se biti sad yeah. ništa ne valja. Imate pravo tražiti izbore, neće ih, neće, neće, neće biti. Zamisli ja u saboru, nema bolje institucije, imaš veliku plaću, kusuš bakšu od korupcije, ma zakon je nego, kraću boce pića, pazi da me ne snime, pa nisam jako šegro, onda nazva čeksa, do njega se super je pit s njim, samo što ga ne možeš pratit, pa ako ne zna koliko pića, sve za volan svog autića i onda divlja poput bandića, i ne bi si opuštao onda bi zamračio pa samo ko neki kažem nisam uvlačio Tu je super i svi se dobro druže Kao fol se mrze, ali svako će dio uzet I kontam, tamo sve je zakon Ovako samo svere mi stalo je sve jadno Trebali bi se zamjerit, oni vamo Mi tamo idemo svi u jebeni sabor Ja ću prvi Ajmo, državnici, novo kova Što vole svoju zemlju, ali još više vole nova Jer su idemo i dat glas Poslije onda možemo se pitati zašto ništa ne valja Ovo državnici, ovog kova Što voli svoju zemlju, ali još više vole nova Jer su to, idemo i dat glas Poslije onda možemo se pitati zašto ništa ne valja ljubi, i Bogu ljubi, i čovjek, čovjek yeah, ljubi. Pa to, to su krasne. Odradim koju godinu, pa od u mirovinu. Volim svoju domovinu, podebljaću imovinu. I sve što mogu tu, ću iskoristit. Neka kažu da sam lopov, moš si mislit. Uložit u jer nikad dosta para Osim tuge i batina od viška ne boli glava Zaslužio sam to, najveća sam Hrvatina Puno toga sam dao svima vama Hrvatima Posebno jednom, Pa sebi samo, Zato ajmo ljudi, ajmo, ajmo, ajmo samo za mnom Za moje dionice i moje investicije Za moje sprdnje i moje egzibicije Za sve vas, lakovjerne Hrvate Jebo muziku za politiku, tu su pare, brate I bit ovo bolja i ljepša Hrvatska Za mene i za vas, časna pionirska Al, ne znam se toliko zabavljati, Uživat, lagat, varat, preseravati i ti nešto izigravat. Pa popisio sam skroz. Pa ne idu tamo oni bez para, nego oni što žele još. Mislim, znam ja srat, ali nemam ni odjelo. Ali bilo kako bilo, ući ću u Saborsko ili to nekom djelo. Hvala, hvala! lažu, mažu, obećavaju, a kada budu izabrani, onda će vam krenuti leđa, a služit će tuđinu. Ja nisam takav. Novo. Profesionalno. Kvalitetno. Moderno. Muzika za opuštenje i more slatkih snova. cvetu, petku na cvetku, rekla mi jedna baba. Kako su kamioni, magire su da zagušili gradski saobraćaj. O Božiću na Kaleniću, rekla mi je druga baba. Kako danas omladina starije bebe, nevaspitano im se obraća. Kako je sve na sirotinju izvadilo čopu, je sve na sirotinju izvadilo džoku, izvadilo džoku. O spasnom danu na tašmajdanu rekla mi jedna baba, kako nas deda mnogo pije, pa posle okolo povraćao. Božiću na kaleniću, rekla mi je druga baba, kako danas omladina starije nebe, nevaspitano im se obraća. Christmas. Na sirotinu izvani vođonku, izvani vođonku. Na Christmas. siromak sam, ali volim da živim. E tako, Poslušali smo Piknik, Dječake, poslušali smo i Kanđiju, državnika Novog Kova i na kraju posluša smo Krš i Sirotinju, himnu naših naroda i narodnosti. E, vreme je da se pozabavimo sa onim što sam najavio, a to je Oliver Sertić priča o doku kinu, priča o dokumentarcima i o svima nama, dakle narednih pa jedno sat vremena uz manje muzičke prekide slušamo Olivera Sertića. Oli, izvoli. A reci, a reci mi kako si zadovoljan ovom kinom? Ove, ovaj, pa, tri godine. Tri godine, a? Nama u šestom mjesecu tri godine do kina. E, a znaš kako ti kažem, prvo kad smo pitali šta misliš, onda rekao, pita me za godinu dana, sad, sad više ne znam u stvari, zato što je nastupila je s jedne strane recesija gdje ona potrošnja za kulturu je potpuno legla, a s druge strane teško je, znaš, teško se probiti. E, mislim, ono što je dobro za Zagreb je to da mi imamo praktično četiri art kina u, u gradu i da mi jesmo negdje na istom tržištu te publike i da se moramo boriti za svoju publiku. I mi jesmo stvorili neku konstantu nekakve publike E, koja je zainteresirana, dolazi gleda dokumentarce, vidimo po nekom broju ljudi koji dolaze na određene stvari, ali ti je to još uvijek nije tržišno isplativo na foru da mi možemo živjeti e, od kina, od ulaznica, pa čak nam nisu dovoljni ni e, potpora koju dobijemo od Havca grada, pa onda pa onda i ulaznice, nego tu treba još malo koje mi pokrivamo iz distribucije nekih drugih resursa i tako dalje. Malo nam još fali, ali u principu ja sam užasno zadovoljan, jer sad vidim da je ono stasala neka publika, možda ne nužno naša, ali negdje okrabreni nama e, su ljudi sami počeli prikazivati filmove u drugim kinima. Postoji barem 15-20 mjesta u Hrvatskoj koji prikazuju dokumentarce od knjižnice u Šibeniku do art kina koji ima regularni dokumentarni program u Rijeci pa do, do kina Vali tako dalje. S njima imamo te kontakte. Vidim da sad jako puno dokumentarista sami odlaze i puštaju svoje filmove na raznim mjestima i nekako zadovoljan jer se stvorila nekakva atmosfera i nekakva klima koja je dobra za, za dokumentarni film. To će povući i produkciju i sve neke druge stvari. Tako da s te strane ono, ne vrem se to gledati u novcima. Ja to gledam u E, ono puno šire, mislim da je to kulturološki važno. Mi smo ovdje u Hrvatskoj još uvijek ono puno slabije od bilo koje, bilo koje zapadne zemlje. Pa čak i, i Srbija negdje produkcijski godišnje izbaci više dobrih, ajmo reći, kad kažem dobrih, to su uvijek ali u principu međunarodno relevantnih dokumentaraca, ali ljude više grizu. Ima ih manje, ali na neku poru idu do kraja. E, I mi smo negdje na putu prema tome. Tako da ja to više gledam ovako kulturološki kao fenomen nego i tu sam zadovoljen, užasno sam zadovoljen. O novcu nećemo pričati, to je ono, još, još, <laughs> ne znam na kom nivou, ali u suštini ono što me interesuje je zapravo publika koja koja dolazi, koliko se primetio u te tri godine, da se tu eventualno povećao neki broj i koliko je kod Doku Kino eventualno utjecalo možda i na tu neku produkciju u samom Zagrebu i u Hrvatskoj, pa i šire. Zato što mi ti nemamo istraživanja, ja sad mogu reći, te su brojke bile prošle godine, te su sad, e, ali generalno dokumentarna produkcija u Hrvatskoj je stasala. Bolje je, ima je više naravno, kvantiteta posljedično izbacuje kvalitetu i to je super. S druge strane, ovaj, i ti filmovi su bolji. To nije zbog nas, sasvim sigurno, ali ono, mene veseli u stvari ako, ako smo mi nekakav ono karika u lancu koja povezuje cijelu tu priču. Mi se tako i vidimo, ne vidimo se mi kao neki rodonačelnici bilo čega, nego mi radimo ono što volimo, to smo pokrenuli ne iz nekog interesa, nego zato što smo to stvarno htjeli. A, u stvari publika je takva koja, negdje ono ocjenjuje te filmove i, i ako su ljudi ohrabreni s nama, eto, ja sretan. Mi sretan. Verovatno jesu, da. Ali pretpostavljam da ih je preškodno. Preškodno ohrabrio taj veliki broj festivala. Pa i to, to, to je dosta specifično u Hrvatskoj, da. Pa, e, festivali u stvari, cijela ta priča stvari, ja mislim, krenuo negdje s motovunom ozbiljno, da su festivali shvatili kao, e, kao nekakav a, let out, u stvari, nešto što je omogućilo ljudima da vide filmove kojih nije bilo u kinu distribuciji. Da, to je isto posebna priča, ali su distributeri počeli kupovati art filmove koji su, ajmo reći, festivalski filmovi, uvjetno rečeno, ovaj, na kojima je stasala cijela generacija novih ljudi kojima multiplex nije bio dovoljno ili koji vole veliko platno za razliku od torrenti. torrenti su ubili hrpu ovih stvari, mi još uvijek skidamo filmove s interneta e, i to nam je i nekakav put da u ljudi zainteresiramo da je ono film na velikom platnu, socijalna priča, druženje, razgovori poslije o filmu i tako dalje, da to ima neku širu priču nego samo ići u kino, mislim ne, ne filmu iz Je bila ono kinematografska vele sila, ali svako selo već od 5000 stranika imalo svoje kino. E, I to je bila ta kultura odlaska u kino, sad to više nije tako, ljudi ne idu samo u kino, ljudi idu po, po neku dodanu vrijednost uz film i to je nešto što nama e, otvara hrpu mogućnosti. S druge strane nastavlja na tržište, ali mislim to je naprosto ovaj, to je naprosto činjenica s kojom se mi možemo prilagoditi ili ne moramo pa ćemo vjerojatno propasti. Eh, ali festivali su stvarno krenuli s Motovunom pa je nas u Zagreb Film Festival, pa sad festival eh, Mediteranskog filmu Splitu, hrpa malih festivala ja, ja nešto malo pasionirano pobrajam te sve revije i festivalčiće i u Hrvatskoj ih je trenutno nešto više od 50. Ono, za nas ogromna brojka, za Jan Toronto ono, sam Toronto ima više od 70 filmskih festivala, od festivala afričkog filma, festivala palestinskog filma, pa Middle East, znači svi ti neki specializirani festivali koji dovolače neku, doduše jako kulturniju publiku i strašno educiranu. Eh, ali je tamo puno lakše napraviti festival. Da ne kažem da su, da su potpore grada, države, pa onda i sponzorske, tu nalaze neki svoj interes eh, puno veći nego kod nas. To je nešto mi još nismo probili. S druge strane, meni je to super, zato što ja vidim da se može i tako. Pa je onda, ako je to možda put za, da, mi održimo festival, napravimo nešto za zajednicu, a da se prodamo nekom operateru, a šta da radi? Znaš, to, to je neka razina kompromisa koja koju Šta si primitio u sadašnjem tom iskustvu te tri godine? Otprilike šta je ono što je negdje najviše zainteresovalo publiku? Šta je možda najbolji odjek imalo i u tom nekom smislu kvantiteta, odnosno broja, a je možda negdje na kraju i te razgovora sa autorom? Mećeš u doku ili generalno? Da, da, da, u e, A znaš šta, ljudi, e, ono što je sigurno trend da je ljudima ono, previše tuđe mu. I kad god je nekakav film koji se veže za ljudska prava, za ono, bilo kakvu borbu nečega, bilo kakvu muku, bilo koji bad feeling, to u pravilu zaobilaze. I mi E, negdje svjesno kad uzimamo takve filmove znamo da će to neće imati puno velikog podjeka u distribuciji e, i u prikazivanju, ali je nama bitno da i tih 200-300 ljudi vidi nekakav film, pa ga mi prošetamo onda kroz nekoliko drugih kina, kroz tu distribuciju i tako dalje, pa to se skupi da se pokriju troškovi. Ljudi naravno najviše i najbolje reagiraju na vesele filmove, na ono što je smiješno, ono što je duhovito. E, a opet mi pokušamo ako, radimo duhovite filmove da oni imaju nekakvu korist. Naravno, nije, nisu ljudska prava toliko turovna uvijek. <laughs> da pače. E, solidno reagiraju na, na specijalizirane programe. Prošle godine smo imali sjajan program koji se zvao Hall of Fame, e, uvod e, u povijest dokumentarnog filma gdje je Nebojša Sljepšević, naš redatelj koji radi s nama, izabrao osam po njemu najbitnijih e, filmova koji su po nečemu obilježili ili po drugačijoj strukturi ili su prvi krenuli raditi direct cinema ili su uh, uh, prvi ušli u neke šeme koje, do tada su bile nepoznate, ono od 60-ih na ovamo, izabrali tih osam filmova uh, i to je bilo puno. Mislim, dok kino malo, to je 40 ljudi, 40 mjesta, međutim to su zainteresirani ljudi koji su postavljali pitanja, bitno je da smo uz film uvijek imali razgovor s nekim od hrvatskih ili regionalnih redatelja koji su negdje najbliži tome ili su veli veliki fanovi određenog autora ili su radili filmove nalik na inspirirani u principu upravo tom e, tom strukturom ili tim žanrom, e, ali u pravilu je to nama super i sad smo odlučili raditi ponovo Hall of Fame. Naravno, idealno bi bilo kako bi mi te redatelje mogli dobiti tu ili napraviti kvalitetne Skype konferencije ili nešto, ali bože moj, to je nešto što je na putu. Super prolaziti razgovori s autorima kad dovedemo, sad nam je Nedžet Begović bio u, Zagrebu, predstavljamo njegov novi film, prikazujemo i neki stari, razgovori s njima ljudi. U stvari ono što, što karakteristično kod nas, ljudi su jako stiljivi, ne postavljaju pitanja. Na festivalima su qa vi razgovori s autorima uvijek nekako moraš otezati ljude da pitaju jel se mi sramotimo, ispušu ne mogu ovo ono Međutim, ta toplina malog kina, u stvari od 40 mjeseca, pokazala idealno da ljudi s tim sjediš tu, kao što ti i ja. I da osjetiš tog čovjeka kao svog brenda i da možete razgovarati o bilo čemu i da čovjek koji je moderator, moderator u principu jako puno radi na tome da, da i ohrabri ljude, da se pita, znaju razgovori trajati po sat vremena, što je stvari užasno puno. Ali to ono, su sferi ne stoji se, nije usiljeno, nije 15 minuta reda radi, nego, nego stvarno odgajamo tu Uh, uzgajamo tu atmosferu koja je ono užasno friendly kao u dnevnoj sobi i, i to se pokazalo kao ono dobro Stvaranje publike je jedan ogroman posao, mukotrpan, dugo traja i nikako ne ide lako. da, ako već gledamo kao dokumentarce koji su Mislim, svaka umjetnost jeste i trebala bi da bude angažovana na određen način. Zato je umjetnost i tu da propituje neke vrednosti. Društvo u kojem živimo, i koje nas već okružuje. Koliko je za tebe onda to ohrabrujuće ili obeshrabrujuće činjenica da bi zapravo svi najviše gledali najrađe vesele filmove negdje koji opterećuju dodatno i onako njihove tmurne živote. Mislim da možda, možda gubi negdje suštinu čini se i Ne gubi, nažalost mi smo, mi smo generacija ratna skoro svog dedu sad slušam. Ali mi smo, mi smo ratna generacija i ja potpuno razumijem da, da ljudima previše, da su naši mediji uglavnom usmjereni na, na negativno, da ljudi uglavnom dodaju televiziju i da im je to Naravno. E, nudi im se, trenutno im se nudi na takav način koji se nudi, na što mi ne možemo utjecati. E, mi mislimo da su te teme važne, ja mislim da su te teme užasno važne, da ih treba vidjeti, ali potpuno razumijem da je ljudima previše. I to je, e, naprosto mislim da treba proći neko vrijeme da se mi odmorimo od sukoba, da se odmorimo od žrtava, odmorimo od svega toga či, čime smo opterećeni već 15-20 godina. E, I onda će doći neko vrijeme u koje, za 10 godina možda, ali će onda možda doći vrijeme u kojima će ljudi, interesirat će ih e, Ruanda ili, ili Nikaragva ili Kambođa ili Sjajni filmovi se rade tamo, međutim mi trenutno nismo društvo koje to žvače užasno lako. Ja često idem na festivalu u Toronto, dokumentarni, meni imaju strašno zainteresiranu publiku, tamo su pune dvorane upravo na tom tipu filmova, ali to je zemlja koja nije imala taj tip sukoba koju mi imamo. E, I kažem, ja to razumijem, a s druge strane mislim da se tim nekim paralelnim fino organiziranom programom ipak može e, zainteresirati ljude za taj tip e, taj tip filmova. Naravno mi e, i zbog nekakve, prođe i prodanih ulaznica, mislim ne možemo to za kao činjenicu, idemo na neke ciljene grupe koje bi mogle to interesirati ženske grupe, NGO i koji se bavili ljudskim pravima i tako dalje. Nama dolaze studenti centra za, za mirovne studije, ženske studije, partneriramo puno i sa feminističkim organizacijama, sad imamo mjesečni program sa organizacijom Vox Femine koje biraju filmove i radimo to zajedno. To su bitne teme, naravno, vjerojatno više od pola ljudi su oni koji već, ajmo reći, nešto znaju o tome. Znači što je važno reći, dokumentarni film više nije informativno sredstvo, kao što je bilo nekad. To nije televizijski e, profil filmova koje mi puštamo e, i koji se sve češće, moram reći, se sve i na televiziji, što ima ono, nevjerojatan onda e, nego su to, ja dokumentarni film gledam kao film koji ima svu, svu filmsku strukturu, dramaturgiju, produkciju i tako dalje. Oni su tako i rade danas, potpuno drugačije nego prije deset godina. Rađeni su za veliku platno, znači za kino prikazivanje, a ne toliko za televiziju. Televizija je dodana vrijednost u principu. I ja mislim da prije svega treba odgojiti publiku da dolaze gledati film, a ono što dobiju to kao priču, kao karaktere, kao nešto što njih privlači i možda zainteresira za dalje, što ih educira, to je ono dodana vrijednost koja je meni osobno super ali ne mora nužno u svakom trenutku biti primarno ja mislim da se e, e, ajmo reći aktivisti se formiraju u nekim, ajmo reći formativnim godinama, imaš između 12 i 16, 17 godina, ne za 35 i 40. Mi kao kino, kao javni prostor, u stvari pucamo na publiku koja je puno šira od stvaranja aktivističke ekipe. E, ja osobno mogu biti političan koliko hoću, ali s druge strane djelujem kao neki, ajmo reći, javni radnik koji, koji radi to kino koje je javno otvoreno i tako dalje i meni je osobno super kad se to dogodi. E, mi užasno puno programa radimo gdje nije razgovor s redateljem, nego je razgovor na temu. Pa sad radimo program s International gdje filmski u njihove dvije kampanje, jedna je bila protiv dilanja oružjem, e, a sad ovako koja ide idući tjedan, e, znači sredinom, sredinom aprila je kampanja oni to zovu hoćemo potpis, a onda je pod naslov nasilje nema granica, pa se u stvari bavi socijalnim pravima u najširem smislu, od e, zdravstva, e, socijale, društva, obrazovanja i tako dalje. I tu isto vrtimo 3-4 dokumentarna filma gdje oni imaju govorni program, dolaze i stručnjaci i, i, i sad će dovesti e, i žene iz Kamenskog i neki koji su se borili za svoja prava, pa neki koji su ostvarili svoja prava boreći se, pa neki se stvara su stvari kritične mase ljudi kojima taj govorni program znači nešto više od filma. Ali film je dobar trigger u principu da da ljudi zainteresiraju, užasno je moćan audiovizualni medij koji funkcionira e, i, mislim da, da je to negdje put kojim se, kojim se može i treba ići. E, blokadu započinjem distribuciju sad, trogodišnjice blokade 24. E, i imat ćemo također razgovor sa sindikatom akademske solidarnosti koja je nastala u stvari kao posljedica posljedice blokade, pa sa studentima, da vidimo što se u stvari dogodilo tri godine poslije, u stvari negdje i medijski da, da razbijemo tu priču blokada, na primjer nije uspjela, ona definitivno uspjela, samo ne, ljudi gledaju onaj konačni cilj koji naravno nije postignut, ali, ali postignuto jako puno drugih stvari. se teško suzu pušta I pumpa sa svjeskom Jer ja ću pjevati, evo pjevam Ja ne sjedim, ja sjevam Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. To je uloga između ostalog dokumentarca da i nastavi tu borbu sada. Između ostalog. Ako to napraviš, što kažem, na strukturno, ajmo reći, prihvatljiv način koji dramaturški funkcionira za širu publiku koja nije samo usmjerena aktivistička publika, ali njima ne moraš puno objašnjavati. Ovaj, onda je to u stvari dobitak na svim planovima. Koliko smatraš? Mislim, siguran sam da, da, da, da smatraš da jeste ogromna uloga e, medija, pre svega u nekoj vrsti podrške dokumentaristici, ali koliko je, koliko postoji ovdje takva vrsta podrške? E, podrška medija za dokumentarizam postoji u Hrvatskoj. E, nije baš da ulazimo u gloriju i ženske časopise, ali broj tekstova, broj analiza, recenzija se pojavio, se povećao ono u ogromnim razmjerima u zadnjih nekoliko godina. E, I zbog nas, i zbog toga što i hrvatski dokumentaristi, nikad nije bilo distribucije domaćih dokumentarca u Kini. To nije postojalo. Sad postoji. Dana Budisavljević ima svoj film, sad ovaj, nije ti život pjesma Havaja, u nekoliko kina. Mi filmove koje otkupljujemo za distribuciju, koji su regionalni ili hrvatski, se prikazuju u Kini. Izdaju se filmovi na DVD-u. Razumijem, ipak postoji nekakva, pa onda izađu neke recenzije, pa se razvi rasprava. Pa, Povećala se i broj, e, broj komentara na forumima, ljudi raspravljaju o tome, pišu recenzije u, u novim interaktivnim portalima, to je onako strašno bitno, pa čak i ono što nama ne ide na ruku, ali, ali negdje, negdje u stvari dobar indikator e, da ljudi sve više traže e, dokumentarne filmove na torrentima ne bili skinuli i pogledali. Pa i to nešto, znaš, ja ne brijem na, na zaštitu tih nekih autorskih prava i, i to sve skupo, meni to stvarno manje važno, koliko mi je važno u stvari da, da mi postanemo neko, a koliko toliko, mislim to je sad užasno, ali koliko toliko obrazovano društvo koje um, koje nešto zna o nečemu, koje nije glupo i ono što je najvažnije, koje nije ignorantsko. A mislim da ono samo činjenica da nisi ignorantan je valjda već nešto. Mislim, nažalost, mi smo zapali u neku ono groznu apatiju i u stvari idemo prema tome da zapadnemo još veću apatiju, onda na neku meni super da i ta art i svi kulturni djelatnici koji se bave nečim i privlače neke ljude čine da su mi ipak koliko toliko da, se, da vjerujemo da smo, da smo iznad nekog apatičnog prosjeka i da pokušamo zaista, ne zbog svog ega, nego zbog nečeg drugog, ono čini da smo razvijeno obrazovano društvo sad zbog nekoliko razloga svima nam je jasno da je zapravo televizija možda ima i najveću ulogu u našem društvu. Koliko si u tom smislu zadovoljan pre svega sa javnim servisima u Hrvatskoj, pa TV-u, pa RTS, pa i po Bosni, pre svega, dakle, pričamo o, tom, o toj podršci mm dokumentarnom filmu i toj nekoj obrazovnoj ulozi koje bi zapravo javni servisi trebali imati. Da, da, to trebali. Što ja mislim da javni servisi na Balkanu više ne postoje kao javni servisi. <clears throat> Ako su ikada postoje. Ako su pa... No šta, ja kad bi usporedio HRT prije pet godina i sad to je ono nemjerljivo. HRT potonuo u takvu jednu kaljužu bezobraznu, da, da to u stvari tužno u principu. HRT koliko toliko jedno vrijeme držao, ajmo reći, javni interes u sve probleme koje, ima u sebe, ali ipak je tu postojala jedna garda novinara koji, koji znaju šta je javni, javni interes, koji održavaju to, koji znaju šta je obrazovanje, šta je kultura, šta je pa i emisija o braniteljima, bože moj, to je neki, ajmo reći u ovom kontekstu, u, u ovom vremenu nekakav javni interes. E, međutim, HRT pojavom nove TV i RTL-a u Hrvatskoj znači komercijalnih e, nacionalnih televizija, e, HRT umjesto da održi neku kvalitetu programa, pa i središnji informativni program, oni su se počeli povoditi za komercijalnim televizijama i u stvari su pali. Ono što se dogodilo, što se sad događa na HRT-u, to da oni među deset najgledanijih emisija nemaju niti dve više po, svim istraživanjima, to im je u stvari kazna za, za sve u zadnjih dvije, tri godine. E, došlo je novo ministarstvo kulture, danas je izašao jutarnjem da čiste da čiste HRT, e, tamo je od, od, od korupcije, nerada do svega ostalog je nastupilo apsolutno tupilo. HRT po meni apsolutno više ne, nije javni interes nikakav. E, ja nemam televiziju zadnju godinu pol dana, ali ja ovakvu pretplatu ne bi plaćao. Ja znam da ja ne plaćam TV prijemnik i ne plaćam fizički program koji gledam, ali plaćam to nešto što je, što je ajmo reći, opće dobro, međutim njega više nema ili ga ima jako malo. E, a sumnjam da je, da drugačije i u Srbiji i na, na drugim televizijama. Kad me pita za interese za dokumentarni film, tu postoji nekoliko pomoga. S jedne strane lobiranje, mi smo uspjeli, e, ne samo mi, nego, nego ajmo to nazvati, do, dokumentarnom zajednicom, e, i pojavljivanjem u medijima i tako dalje smo uspjeli e, pokazati da postoji interes za dokumentarni film i HRT je u zadnjih nekoliko mjeseci dobio dobre slotove i dobre programske termine za dokumentarni film. I u suradnji s Želom Salinovićem mi sad e, uspijemo neke od svojih filmova plasirati na hrvatsku televiziju. Jer jednostavno percepcija je takva. Hoće nas ubiti neko svjetsko prvenstvo u nogometu ili, eh, ili neki drugi program koji je po njima od javnog interesa, to su uglavnom showbiz mislice i taj entertainment, to ne znam, ali trenutno u stvari se napasimo na tome da, da neke stvari ipak funkcioniraju i da, eh, da ako ništa drugo, dokumentarni film je ok, što se tiče medijske podrške na informativnoj razini to nije tako jako, ali ima nekoliko eh, emisija za kulturu u ovom ili u smislu i to ovisi uredniku, ovisi o tome koliko je novinar zainteresiran koji i ovisi i o jednom stadiju lobiranja, odnosno dosaživanja na telefon i tako Međutim, tu su stvari još uvijek e, nestabilne, ali ajmo reći postoji nekakav prostor koji nas. Dok recimo na RTL na Novoj TV koji su nekad na početku pratili festivale, zanimalo ih je to barem kao šušur, kao hype nekako koji funkcionira, Sad su potpuno zaboravili cijelu tu priču koja je i festivalska, i interesantna i tako dalje, jer su zvijezde više nisu čak toliko ni glumci filmova, nego su zvijezde poslali glumci u sapunicama i onda potpuno se to okrenula se cijela priča. To je onak jedan onak bizaran cinizam, ali tako. si produkcijom samim fakultetima, govorimo mladim ljudima, režiserima koji će se danas sutra baviti, dokumentarnim filmom. Koliko ih zapravo čitava ta estronizacija i politizacija filma možda vuče po nekoj površnoj strani, ako sad već nas dvojica pričamo iz tog konteksta, gdje biste ga dokumentarnih filmova? Um, ehm, Uče ih estranizacije, to je sigurno. Ehm, nažalost, ne bih rekao da, da cijela Zagrebačka akademija tako funkcionira, ali jedan dobar dio akademije e, posebno na glumački dio e, i djelomično režijski e, odgaja sebi u stvari publiku ekipu koja će glumiti kasnije u sapunici I u stvari je već, to je užasno porazno, ali već negdje funkcionira to kao pravilo da sigurno nećeš uspjeti i molit ćeš da montiraš sapunice ili da režiraš sapunice ili da radiš neki reality jer nema drugog posla stanje, stanje uma koje kod nas funkcionira. Ja poznam jako puno ljudi sa akademije. E, I dobar dio njih je pred, pred kraj studiranja ili po završetku već završio po sapunicama. E, s jedne strane to mogu razumjeti. Tu su neko treba plaćati te račune e, i, problem je ogroman. znači problem je i državne podrške nekom filmu, da ja odlučim raditi dokumentarni film, da mogu živjeti od tog dokumentarnog filma da ga pravim i dio moje inicijalne ekipe koja radi, barem snimatelj, montažer i tako dalje i da mi e, Možemo to raditi suprotno, ja moram raditi reklame, ako se hoću baviti s tim, a ne baviti se, odnosno produkcijom bilo kog tipa, ja onda, ako mi država ne da pare ili ako ne napravim novce iz nekog drugog fonda, sponzorski to još jako teško funkcionira, ja moram raditi reklame, e, moram se kurva sa sapunicama, ovo i ono. Ja imam tu sreću vrlo osobno, u stvari da sam kroz restart ovaj uspio napraviti e, dovoljno posla da ja trenutno mogu živjeti samo isključivo toga i radit ću za festivale. Pa. Međutim, ne kažem da ja za tri godine ako ostanem bez, bez ičeg neću morati producirati reklamu za ne znam ja šta. Što se tiče akademije, meni je užasno žao e, da, je dokumentarni film u užasno podređenom položaju, jedino Nenad Puhovski koji je otvorio MA dokumentarizma prije nekoliko godina gura tu priču, međutim to nije na institucionalnoj podršci, to se sve zasijano isključeno njegovoj energiji e, i njegovog asistenta Gorana Devića e, i oni rade neke filmove, međutim ti filmovi još uvijek nažalost nisu festivalski relevantni, ne prolaze na festivalima izvan regije ili jako teško prolaze i to je nešto što se treba raditi. Međutim, ne mogu ni oni tu puno. Baš kad pogledam recimo, ajmo reći Dansku akademiju. Danska je puno bogatija zemlja, ali recimo ima isti broj stanovnika kao i Hrvatska. Ovaj, ono što oni proizvode na akademiji, to je nebo i zemlje. To su one filme koje se prikazuju uokolo, koji dobiju nagrade, pa sad Poljaci su ono užasno počeli stizati cijelu tu produkciju koja je, ajmo reći, neka postsocialistička zemlja koja se razvila puno drugačije nego mi. Njihov edukacijski sistem je sjajan i oni i u formalno edukativnom smislu, znači kroz Akademiju, ali kroz neformalne edukacijske kanale kao što je Anze Vajda School i tako dalje, oni proizvode e, super filmove, proizvode ih puno, nisu svi genijalni, ali ti vidiš da se tamo radi na drugačiji način i da to prolazi da to prolazi vani i da to, znaš, imaš nekakav svijet i nekako hoćeš da ti film živi, pa makar bio na 10 festivala ne. Ovaj, tu, tu jako to, tu je, tu je veliki problem, u stvari što se tiče dokumentarnog filma, e, a i redatelji koji, koji dolaze raditi na dolaze se educirati kod nas na akademiju, najčešće u stvari završavaju, a i njima to i nije mrsko što je najgore. Oni možda hoće nekad napraviti nekakav igrani film, ali trenutno to funkcionira vrlo sezonski i ja mislim da se oni kroz to ne razvijaju, da oni jednostavno zapravo. Ono iz početka nego Bye. umetniški program izobraževalnega značaja. Te več spomniš po polsko, ki si radio sajim zajedno na lori? Uh, eh, nisem siguran, Ispojit ćeš malo greški, da li je film ikada prikazan ovdje na HTV? Je. Jasno. Prikazan na HRT-u nakon on, da. lobiranja. Da. nakon lobiranja postojali su veliki problemi. Pa imamo slučaj recimo Stiđana Keče, mm -hmm. njegov film Pismo ocu koji će pre biti emitovan na HTV-u nego na RTS-u, što mhm. mislim da zapravo pokazuje dubinu problema u ovim našim društvima, pre svega u funkcionisanju javnih servisa, gdje bi zapravo trebalo da bude obrnuto, jer se to suočavanje u sopstvenom prvo treba desiti nego, nego što ćeš gledati ili preko bloka kod drugog. Naravno. Koliko ti to smatraš na te probleme? Da, to je problem ogroman, tu, se slažemo. To je, to je stvar društva u cijelini. to nije stvar samo televizije. <clears throat> Televizija funkcionira onako kako, kako puca bilo društva i baš sam u jutarnjem je tekst jesmo li mi danas konzervativniji nego što smo bili nekad, pa se oni odnose na ovu razinu seksualnosti, na porodice, nekad mogu posljednji tango u Parizu gledati u prime time a sad guraju sise u 10 na večer. Mislim, to je, jednostavno stvar razine društva i ono što mi dobivamo kroz medije i ono što im vraćamo na kraju kraja. Isto to i na političkoj razini. Tječni film je genije. Mi, ja imam tu sreću da smo mi distributeri tog filma za, za bivšu Jugoslaviju. To znam, Kečan je bio gospodin. E, Keča, ono, sjajan lik i, i genijalan autor, stvarno super rad. I meni je to super film e, i nisam siguran da će to biti lako prikazano na HRT-u. Mi ćemo im to ponuditi, ali to je užasno rubni film. Jer ne radi se u stvari o oni funkcioniraju dosta ziheraški. Televizija funkcionira strašno ziheraški na način da njima nije bitna poruka tog filma, prije svega antiratna, kad govorimo o pismu ocu. Međutim, oni E, vide dva bivša četnika u tom filmu koliko god oni bili kritizirani od samog autora, koliko je taj film ono beskrajno antiratni, pacifistički, užasno emotivan i užasno onako jak na osobnoj razini i poruka je potpuno jasna. Međutim, oni razmišljaju, kad ljudi vide bivšeg mladićevca u filmu, mi ćemo dobiti hiljadu mailova da će nam otkazati pretplatu i imat ćemo problema preko telefona. To je ziheraški i to je, tu se ponovo vraćamo u stvari na javnu televiziju. Da li i trebaš prihvatiti na sebe taj problem. I borit se s njim ne bi li za dvije godine stvarno ljudi počeli razmišljati o takvim filmovima kao antiratnom sredstvu, kao nečem čim u stvari utiču na naciju. Ali u stvari se ide po nekoj onoj površini, ajmo ne talasat, ajmo mi to lagano, ako je nešto kontroverzno, ajde nek to bude kontroverzno u nekoj drugoj zemlji i to, to je naprosto to što ste i to je preko plota ćemo to lakše vidjeti. Međutim, meni je tu užasno simptomatična Bosni i Hercegovini koja je najviše propatila u principu generalno kao zemlja i još uvijek pati zbog svih ovih podjela, ali oni će, naj, taj film će najprije sigurno biti prikazan u, u BiH, kako se meni čini. Nekako, bar meni izvana se čini da su oni spremni boriti se s tim temama, pa čak i ako se ne sviđaju i ako krenu hejti preko, preko onog foruma, zvat telefonom televiziju, otkazivati pretplatu, nemam pojma, moj film koji je možda pogrešan, koji je vjerojatno pogrešan je taj da će se ovi nekako izboriti s tim, ali se neće javljati na telefon, bože moj, ali činjenica da to prikaže, to pogled 200, 300, 400 hiljada ljudi je ipak ono užasno važno i, i jer mi govori puno o našem društvu na kraju kraja. Sad se može postaviti pitanje samim autorima takvih filmova, koliko treba da pristanu na to da se takvi dokumentarci prikazuju prvo skečima u Hrvatskoj ili u Bosni i Hercegovini pre nego što doživi neku vrstu afirmacije u samoj zemlji gdje je rađen. Slično možemo da pričamo i o Lori i uopšte o filmovima koji šalju, svi oni šalju jednu antiratnu poruku više manje koja je sasvim jasna, ali koja je neprihvatljiva u toj sredini. Sad, koliko bi autor zapravo, koliko autor treba da pristane na, na, na takvu vrstu igre, koliko zapravo i ono da postaje deo jednog takvog sistema? ne postaje ni u, kojem slučaju dio sistema, ali ja mislim da, da ono dokumentarni film ne gledamo sa nacionalnim preznakom, niti ga radimo s nacionalnim preznakom, nego ga radimo kao film koji u, u pravilu mora biti univerzalan. Ne mora, ali može biti i treba biti univerzalan i u tom smislu potpuno sve jedno, važno je da on ostavlja poruku, jer film Pismo ocu daje poruku i tu i u Novom Zelandu, sve jedno. To je univerzalan film, e, prije svega sjajno, emotivno izbalansiran, užasno osoban, i on funkcionira svakdje. To nije ono politička srtica koja, koja je vrlo lokalizirana na, na ovaj način. E, ono što, e, s druge strane, tržišno je to neodrživo. Sad čeka da, da ti kod kuće dobiješ neki film. I ja sam siguran da Keča to nije radio zbog bilo kakve političke poruke. Politička poruka je tu, unutra svakako i ona je jasna. Međutim, on je to radio da što njegova osobna priča o njegovom ocu i, i, i tu je kraj priče. Ja sam isto tako siguran da bi on najviše volio da se taj film zapravo prikaže na na nekom javnom To bi bio, onda, politički bitan film za Srbiju sigurno, ali mislim ako ne funkcionira, bože moj, pa ne može stati sa, sa distribucijom filma zato što su u tvojoj zemlji debili. To naprosto tako funkcionira i kod nas, mislim, ako napraviš politički kontroverzan film, nećeš ga dobiti tu, ali ćeš ga dobiti negdje drugdje. Pa Ako niš drugo, pa afirmiraš se pa se vratiš nazad u svoju zemlju, ovaj, kroz neke druge kanale. Što uglavnom često bude za takve ljude koji su više manje uglavnom prihvaćeni više izvan zemlje odakle dolaze nego u da. zemlji. To, to u stvari se ja zezam e, i što možda nije dobra usporedba, ali ja sam gledam sa etnom muzikom. Cigani su se, cigani su se od, od, sela i od mahala nama vratili kao world music, u stvari preko zapada nazad. Koji sad ljudi kojima je to bio seljaku, e, sad gledaju fanfare Čokarlija i nemam pojma ono u urbanim, ajmo reći urbanim klubovima u Zagrebu i pune te klubove, jer je to drugačije upakirano od krem disk belgijskog ili od, od piranje njemački tako dalje koji, koji rade to kao etno. I to je, to je vrhunski etno, samo što to kad je nama tu u selu onda mi to drugačije gleda. Možda nam se i ti filmovi vrate nazad kao ovaj... Pa Bitno Bilo kako način Bilo kako. Bilo tako. Ali znaš šta, mislim, film pojavom interneta i, svih drugih silnih načina informiranja, mi smo stvari količine informacije izgubili informaciju, utoliko mi moramo biti kritični prema svemu i što gledamo i što čitamo i što slušamo i tako dalje i mi sami moramo filtrirati što prije nismo morali. Imaš jednu televiziju, brate, to gledaš, vjeruješ, ne vjeruješ, to ipak funkcionira malo drugačije, ali i dokumentarni film nema više ni, ima definitivno snagu, još uvijek najveću, ali nema najjaču, nema tu neprikosnovenu moć koju je imao prije kao jedini audio, jedan ono, audiovizualni moment e, kojeg nije bilo, e, kojeg nije bilo kad nije bilo interneta, kojeg je bilo kad nije bilo interneta, jednostavno ono, internet je pojao užasno puno i ljudi mogu doći do onog do čega žele doći. Stvar je ono, užasna stvar marketinga, nažalost tako je, i, i ono, probijanja i traženja niša kako kome to prezentirati i negdje napraviti nekakvu priču oko toga koja ide dalje. Nije samo ono, do, dokumentarni film, dobar dokumentarni film je onaj koji ćeš ti sutra prepričati svom prijatelju, a ne onaj koji ćeš zaboraviti kad izađeš iz kino Tako da to je Eh, ako ima tu eh, taj nekakav proces koji, koji zakotrlja priču, pa se ona pojavi u medijima, pa se o tom priča, pa se to onda od tog napravi tema ili nema pojma. To, to je nešto što ono može utjecati, tamo reći, na, na širi krug ljudi. Ali vidimo da ne mora baš da ide tim putom. Moguće je vrlo jednostavno napraviti nešto što može imati utjecaj na, na, na širu javnost, a te upravo to su to internet. jednostavno da je danas lakše možda snimiti film kako god daje nego što je ikada bilo napredovala tehnike, evo juče ste imali premijeru Neđe Begović, evo film koji snimljen mobilni telefon, postoji festivali, čak nisam siguran da li kod nas još uopšte postoje, ali je bilo nekoliko festivala snimljenih sa mobilnim telefonom. je jednostavno postaviti neki snimak isto tako i na YouTube, i postati linkove ljudima i kroz razne medije to opet dođe do neke šire populacije. I to je, i to je put, međutim to je teži put. ti imaš ono koliko miliona ili milijarde više linkova na, YouTube-u, ti moraš tu probrat. Ti u stvari ja, puno više navijam za specializirane kanale, međutim ne, ne bježim od YouTube-a kao jednog od kanala koji, koji može promovirati moju priču, međutim to to više nije tisućama kao što je, mislim, znaš što ljudi gledaju na YouTube. Ljudi gledaju spotove na YouTube, ono slušaju, slušaju to kao muziku, na tulumima, e, gledaju funny games i, one vesele smiješne priče, ovo srbovanje kom na, na netu što ja, e, što ja zovem srbovanje kom kroz video, u principu svi ovi klipovi koji funkcioniraju. Ja mislim, stvar je, stvar je tu dosta jednostavna. E, kroz internet možeš puno, ali se moraš i ti jako puno potruditi da to dođe do, do ciljene grupe ljudi i da, da, da neko počne reagirati na Lijepo sve, e, YouTube funkcionira na izuzetno konzumerističkoj razini. To ljudi pogledaju, kliknu, zaborave ili eventualno kažem, na to prikazuju svojim frendovima. S druge strane, to je demokratiziralo medij kao takav. E, ono što YouTube neprikosnoveno dobro napravio je to da su ljudi, ti možeš samo plovrat svoj, svoj klip i da s mobilnim telefonima koji snimaju ti možeš snimiti apsolutno sve, pa i što je meni jako bitno i kršenje ljudskih prava i korupciju i tako dalje i to dati u javnost. Što u stvari kad već države ne mogu napraviti monitoring, a onda možeš ti sam napraviti monitoring i meni je to negdje užasno bitna medijska priča gdje ti možeš možeš sam biti medij e, i imaš odmah i prostor e, gdje to kanaliziraš van. E, što je s druge strane zatvorilo televizije kao takve prema toj vrsti tema. međutim, tu smo, vi smo. <laughs> to, i sa tim građanskim novinarstvom, brojem blogera koji, počeo recimo konkretno od Marka Rakara, pa koji su zaista imali veliki, veliki utjecaj, međutim, da bi oni došli do tog nivoa su prethodno uložili ogroman trud, naravno. Naravno i silni entuzijazam, ali u svakom slučaju obećavajuće što ipak, ja e, sad gledam recimo sad slučaj sa tom djevojkom koja je kao ekonomistica koja je završila, sad napravila tome kako i zašto ne može naći posao u Hrvatskoj i sad je to jedan posao Negde se društvo poistovećuje sa tim shvata malo pomalo, čini mi se. Upravo zahvaljujući eto tom YouTube-u Ljudi to koriste kao medij. YouTube je medij, Vimeo je medij, Daily Motion, šta god možeš iskoristiti. U stvari da kažeš svoju priču ono genijalno. Vi radite taj radio, koji ne sluša ono užasno puno ljudi, ali to je put prema, prema nekoj većoj slušenosti, put prema kulturi slušanja radija na internetu i tako dalje. Ja mislim da to, ta demokratizacija je nama omogućila da se s nečim bavimo. Između ostalog da imamo dobar osjećaj da, se, da to dajemo u javnost. E, I da neko to sluša, da neko dalje djeluje. Mislim, znaš, ako će bilo, bilo koji intervju, bilo koja vijest, bilo koji tekst utjecat na ljude da se negdje pokrenu, da budu aktivniji, kroz društvene grupe ili, kroz bilo kakve aktivnosti, mislim to je, to veliki napredak i užasno važna stvar. Zato je YouTube bitan. S druge strane kažem, ono, količina informacija zaglušuje ono što bi mogla biti prava informacija i ubija neki smisao toga. Mi smo u tranzicijskom periodu e, oko medija e, i kuće se to razvijati, ja u stvari ne znam. Eh, ali me veseli neka količina ljudi koja ovaj, veseli mi količina ljudi koja se pojavio negdje oko mene gdje se taj krug ljudi s kojima ja mogu razgovarati o takvim temama se u stvari širi. S jedne strane ono uđem u tramvaj, u tramvaj pa napravim reality check pa shvatim da, ono, da živim možda u balonu nekom, ali opet kažem, definitivno se širi krug ljudi kojima je stalo. Ja sad je bio prosvjed antifašista, bilo ih je 300. Ja prije pet godina nisam mogao pomisliti da postoje, postoji 300 aktivnih građana koji sebe smatraju antifašistima i ljevičarima pri tome. To je bitan politički stav koji je ono bitan za društvo neku foriju ohrabruje e, i klince koji se pojavljuju tu, prije svega klince, mislim, sad ne ulazimo u cijelu subkulturnu priču, kad imaš 10 godina, ono, gledaš kuće, što ćeš biti punker, metalac, ili ćeš biti ono skinska, pa onda kako su ti navijači rada u, naselju, onda ćeš ti postati navijač rada, vjerojatno ostati ono i upijat sve skupo što možeš dobiti od njih, ne puno, ali, ali, ali ćeš upijat nažalost to. U, mom gradu u Požegi su bili ovom punkeri, pa sam ja završio na to stranu. južni popili more za uvijek, brda smo snažna ljudima koji bi mogli da pristupe i pogledaju taj film. Internet danas brzi, apsolutno više nije nikakav problem, samim tim ni kvalitet slike, a opet sa druge strane to pruža mnogo širem broju ljudi priliku da vidi nešto što se tiče možda ne direktno njih samih ako ne žive u zemlji odakle recimo dolazi, ali opet indirektno, odnosno posredno ih se tiče i kroz tu priču, jer i sami više manje se suočavamo sa sličnim problemima. Zašto, zašto se to pitam? Jer se vrlo često desi da ljudi koji žive recimo u nekim manjim sredinama nemaju prilike da vide film koji bi ih se zaista ticao i za koji mislim da bi vjerovatno postojalo i neko interesovanje. Nije svakome lako da sedne na autobus i zaputi se u Zagreb na festival ili u Beograd ili u Sarajevo ili ne znam i ja. Naravno, pa ja se u stvari slažem s tobom da, da da je to stvar koja je užasno pala. Da ono što kažem, u Jugi je bilo, svako malo veće mjesto imalo kino, svi ti hitovi, pa i tad partizanski spektakli su dolazili, pa su onda i vijesti bili pre žurnala, ne toliko preko televizije i tako dalje, sad je potpuno drugačija, drugačija stvar. Što tiče premijere filma, nešto, ja sam tu dosta podvojen, ja u stvari e, užasno, koliko god mislim da internet revolucionarizirao sve ovo, isto tako mislim e, se jako zalažem da se ljudi vrate u kino jer meni osobno je odlazak u kino, film na velikom platnu je doživljen ne može ni, jedan ekran zamijeniti. A onda i ta socijalna priča koja ide u to da sjediš nekim ljudima unutra, da dišeš u istom prostoru sa istomišljenicima ili ne mišljenicima, potpuno sve jedno, ali s kojima možeš kasnije razviti neku raspravu, popit piće, posvađati se, nije bitno, ali to razvija nekakav dijalog, nekakvu kulturu dijaloga. Kod nas kad se posvežeš ti je ono drama, negdje drugdje je to dinamika, dinamika ra, mislim, dinamika razgovora, dinamika života. Ja kad se poslužam s nekim, ja to ne vidim kao kraj priče, nego <laughs> kao, kao početak možda razmišljanja o nekim stvarima o kojima nisam ili o s drugim stavovima. Mi, nama naprosto fali susret se sa drugim stavom, ne bi li možda razmislili o, nečem drugom ili trećem ili petom ali ovaj <clears throat> e, to može biti jedna od opcija, ona će se vrlo vjerojatno u nekom trenutku i dogoditi, ali e, da nastavim se na ovo, ja mislim da se mi trebamo potruditi dovesti kino u svako selo, pa makar mobilno kino koje će prikazivati filmove jednom mjesečno negdje. Ja mislim da to to je moguće izvest, treba nešto više ljudi, treba nešto para da se to dogodi, ali da, potpuno se slažem, to nam fali, mi smo trenutno svi u velikim gradovima ili u većim gradovima i, i razvijamo. Mi se jako trudimo zadnje tri godine e, u stvari pokušati dovesti dokumentarni film u najmanje moguće mjesto. Bilo u Donjem Holjcu tri puta pa nije uspjelo pa su prestali prikazivati filmove pa je bilo u ovom ili onom malom mjestu, pa ne znam, u Zaprešiću su prikazivali u nekoj kafani filmov, Ali i to je neki put koji se stvara. Samo treba, treba biti užasno uporan i, i, i potreban je kontinuitet pod svaku cijenu, zato što rezultate ne dobivaš odmah, rezultate dobivaš kasnije, to treba ono uzeti u račun i, i baviti se s tim. Pa onda naravno nećeš to terat 100 godina nego 50 barem. Koliko su ti uh, igrani filmovi i dokumentarni filmovi zapravo se prostavljeni jedan drugome, a koliko se zapravo negdje i, i, i podudaraju i što ih participa čak i podržavaju, Pre svega to pitam jer vidim sada da je sve više više filmova igranih koji su snimani gotovo na jedan dokumentaristički način. Hmm. A tu ne mogu izdržati da ne, ne izgovorim onu ohucanu Godarovu floskulu, a to je da igrani film pokušava biti dokumentarni, a dokumentarni pokušava biti igrani. I to je naprosto to. Ali na, ono, ako sve rašistimo, ja mislim da je dobar film, dobar film, bez obzira koje je forme i kojeg je žanra. E, problem je puno veći u tome što, što, što trebaju odvojiti film od proizvoda, ne? od filma koji je umjetnost, koji je rađen sa, sa nekakvim e, sa nekom iskrom i željom i motivacijom i mudima eh, od onog što je rađeno samo za, za masu. A, najveći broj eh, prije svega hollywoodskih spektakala, ali i sve više evropske produkcije, prije svega francuske, je rađeno za publiku. Što su filmovi Taxi 1, 2, 3, 4, pa eh, ono što, što prije svega Francuska izbacuje, međutim sve više i druge zemlje, jer je to put za zaraditi novce. Jel film, mislim, ne treba bježati od toga. Pa sve više dokumentarni film ide iz pozicije kako zaraditi novce. Meni su, na primjer, formom, e, ne smijem generalizirati, jer ću ubiti sebe, pa će mene onda ponovo ubiti drugi, ali to je da se meni, ono, Hollywood, američka produkcija je meni e, dramaturški često negledljiva, ali, ali je rađena za američku publiku i rađena je tako da donese nekakav utržak, pokrije troškove i tako To je sve fajn, međutim, pitanje motiva. Da li to radiš zbog para ili radiš zbog... ili si dodaješ još jednu stvar u, zalog s kojom se baviš, to je da obrazuješ publiku i za nešto što je, što je art film i ono što je e, što po meni ima puno, puno veći značaj, a ne samo financijski. Koliko misliš da ovdje kod nas postoji ta neka trka među festivalima, pre svega kada pričamo o nekoj vrsti ekskluziviteta prava recimo na film koji se evo pojavio juče, konkretno možemo da pričamo o pobuni a, mada ne mora naravno biti ali pošto je to nešto što će kod vas trenutno biti premjerno, prikazano, koliko misliš da tu postoji zapravo neka vrsta sukobljavanja ratova i ono e, neka vrsta izabrane, ne znam, ja jakih festivala određenim ljudima, ako želite kod nas da vaš film bude prikazivan, ne smije da bude prikazivan među vremenom ni na jednom drugom festivalu. E, tu sam ti ja jako podvojen, ali to, to, se, to se odnosi na, na generalno stanje. U principu postoji praktičan problem koji ono pušta pipke na, na, u razne smjerove. Ti ako radiš festival sa reprizama, ajmo to tako reći, novinari će ti napisati da radiš festival s reprizama i, i ono, posraće se po tebi i to nažalost tako funkcionira. E, I to nije ekskluzivitet kod nas, to je u cijelom svijetu tako. Ti e, i zato se radi festivalska strategija, vrlo oprezna u principu za svaki film, e, gdje prvo nudiš velikim festivalima, pa onda to ide prema manjima, jer znaš da te veliki festival neće prikazati nigdje. Pa je to tako i u dokumentarnom svijetu. Imaš glavni festival u Poljskoj, glavni festival, odnosno najveći e, u Njemačkoj, u Velikoj Britaniji, u Nizozemskoj i tako dalje. Gledaš gdje će ti biti svjetska premijera i tako dalje. E, to naprosto funkcionira tako i kod nas festival hoće premijeru, ne bi li se pokazao kao ekskluzivni festival. Na neku foru to je publici može biti problematično, jer će vidjeti film kasnije, na većem festivalu nego ranije na nekom manjem, e, ali to je svijet koji tako funkcionira. E, da li su tu sukobi? Ja mislim da su ljudi dosta tu već navikli na to i svako se bori za svoj komad kolača. S druge strane, festivali negdje i dosta surađuju. Ali ono što je bottom line, u stvari filmova toliko ima i dobrih i loših i svakakvih da u stvari nije problem sastaviti 50 festivala iz jako dobrog programa. To stvarno nije problem, postoje filmovi za svakog i, i, i na neku foru meni je potpuno svejedno da li ću vidjeti film sutra ili ću ga vidjeti za godinu dana na nekom drugom festivalu. Ono što je meni važnije je to da, da kroz te festivale ponešto i kroz distribuciju u Hrvatsku u zadnjih pet godina dolazi gotovo sve što je relevantno na, e, na međunarodnoj filmskoj sceni. I dokumentarno i igrano. Pa meni je to važno, a sad ko će, gdje će ga vidjeti, u kojoj prvo u ovoj dvorani ili u onoj dvorani. Mislim da je puno važnije stvari za autora da vidi koji mu je profil festivala više odgovara. Neki ljudi daju festivale zašto što su na moru, daju filmove festivalima koji su na moru, jer im je super doći na more pet dana, besplatno neki daju na veće festivale, jer očekuju neki tržišni potencijal iz toga, ali će tu biti neki selektori koji će to kura dalje na svoje festivale, međutim na, za, publiku je to u stvari sve jedno. Filmove je toliko a ti možeš gledati sad ovaj, a sutra ćeš gledati neki drugi koji Koji su tebi festivali, da kad govorimo o ovom regionu, najznačajniji? E, Dokufest Prizrenski je definitivno najveći, najznačajniji festival dokumentarnog filma zadnje tri godine. Bez premca, apsolutno nema nikakvu ovaj, konkurenciju. Program si konzistentan, jak, e, sa jako puno gostiju, oni imaju oko 180 međunarodnih gostiju za vrijeme festivala, to nema ni jedan naš festival. E, Užasno je dobra atmosfera, grad živi s festivalom i podržava ga, to je trenutno najveće kulturno događanje uopće na cijelom Kosovu. E, sjajni ljudi ga rade, užasno se trude, promijenili su i, i stav ne samo prema dokumentarnom filmu nego i prema kulturi. E, I on, ono, festu apsolutno drži to bez premca. Ja volim i ove neke male festivale koji nemaju, ajmo reći, tu težinu, e, ali Makedox e, Skopijanski je startao sjajno. E, užasno je značajan Underhill u Podgorici, ili u Crnoj Gori se ništa praktički nije događalo, oni su to krenuli iz nule i prikazuju filmove na terasi od Birtije, sad se sele u drugi prostor na, trećem izdanju, ali to je nešto što raste, što je, što je važno i što je zasnovano na entuzijazmu čistom. E, u Hrvatskoj Zagreb Doksi je jako važan festival, jer stvarno prikazuje dobar izbor filmova i dobar presjek onog što razni ljudi žele vidjeti. I ono što Pukovski govori je to, ja pravim program za svakog po nešto i okay, može biti ok politik. E, ja inače volim, ja volim festivale na moru. <laughs> E, stvarno ih volim. E, festival mediteranskog filma u Splitu je sjajan jer je otvorio potpuno neku... Dalmacija je inače zatvoreno jedna sredina, generalno Dalmacija, gdje stvari užasno teško prolaze, puno teže nego u Zagrebu ili na sjeveru. E, oni su napravili stvarno što se mene tiče onak jako dobru stvar, doveli smo 500-600 ljudi na svaku projekciju što se prije nije događalo, postoji festival u Splitu, Split Film Festival koji je stari, tradicionalni i tako dalje, međutim oni nemaju valjda ono 15% publike koji ima ovaj, Mediterranean Film Festival ili su oni nova generacija koji su shvatili malo kako se radi festival. Ovaj, volim taj, u Sloveniji nemam omiljenog. Sarajevo ima svoju težinu. To nije festival koji ja obožavam, ali Lugurnija je moj festival, tu ja ne mogu biti jako objektivan. To je, to ja beskreno obožavam te ljude koji, koji rade Ligurniju, jer je to rađeno bez ikakvog računa. Sad je deseta godina, e, Restart ulazi u e, u produkciju festivala kao organizator od ove godine i preuzimamo festival u stvari na, na njihovu ponudu. E, što je nama super stvari da se okušamo u tom nekom, ja mislim okušamo, mi imamo neke festivalska iskustva svi skupa u restartu, ali ovaj, e, festival hrvatskog dokumentarnog filma je nešto što nama treba i gdje se negdje, mi reći, odmiravaju snage i pred publikom i pred nekim žirijem iz tekuće produkcijske godine ja volim taj festival, ali prije svega volim te ljude koji ga radili, ali su ga radili neziheraški, bez novaca, sa užasno malim resursima, ali su uvijek napravili dobru feštu i prošla, prošla godina je bila sjajna. Na prošle godine je bilo užasno puno ljudi na projekcijama. Hrvatskog dokumentarca, što je već samo po sebi pohvalno. Za kraj, možemo da se vratimo ponovo na onu, na onu možda početnu temu o čemu smo već razgovarali, a to je to pitanje da ovdje ljudi ne žele toliko teške teme da gledaju. Koliko je to realan problem za, pa ne samo dokumentarni film, nego generalno za svaku vrstu nekog aj i vizualnog i audio dela, ta činjenica da mi praktički ovdje tako intenzivno živimo jednu istoriju koja se ogleda svakodnevno na našim životima, pa onda samim tim jedan gotovo dokumentarac ne može pa dobro, približi se, ajde, pa možda čak ispadne bolje, ali jako teško zapravo postići tu vrstu intenziteta u samom filmu koja bi prikazala opet nešto što bi te zanimalo, a što već ne vidiš na ulici kada izgledaš. Pa ja mislim da si sve rekao, u principu nije, nije to da, da mi živimo istoriju, mi živimo, mi živimo dokumentarni film u svom najgorem <laughs> smislu, pa nam ne treba to da još i gledamo na, na velikom platnu i zato u stvari se okrećemo tim veselim temama, ali mi kad svi skupa sazremo kao društvo, mislim da će onda doći i moment u kojem će ti filmovi biti dio nekakvog edukacijskog procesa, a ne muka koju osvještavamo još dodatno. znači ne trebamo platiti ulaznicu da, da još, e, da nam se vrati apsolutno sve što smo proživjeli ili ono što proživljavamo svaki dan. Nažalost, tak je kak je, ali stvari se mijenjaju i mijenjat će se. Između ostalog i zbog toga što, što neki ljudi se trude da promijene apsolutno cijelu sliku i da ono, naprave, nas naprave normalnim društvom. <laughs> <laughs> kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. latach Lord. Oliver Dragović je pjevao da je život šaka suza vrića smija. Kasnije su to u TBF-u obradili, a Buldožderi su još 75. godine, odnosno Buldožder, pjevali da je život feferon. Upravo smo poslušali isto imenu pjesmicu. Život to je feferon. Nekom ljut, nekom sladak. Kako kome, kako koga zadesi. Poslušali smo Olivera Sertića, intervju koji smo uradili nedavno u Zagrebu. E, nadam se da vam se svidjelo. E, nama je ostalo još svega 20 minuta do kraja ovog 44. po redu kupeka. Ostaćemo još samo ukratko u svetu dokumentarnog filma i svetu filma generalno. E, ne znam koliko znate, ali ovih dana u, u, u, u da ugasimo mi ipak buldožder. Tako je, u Studentskom centru u Zagrebu otvoreni su 21. dani hrvatskog filma. A početkom maja u Beogradu kreće i Beldox, Beogradski festival dokumentaraca, pa bit će tema i za kupek siguran sam možda već od narednog 45. po redu. Kad smo već kod filma, mm, ne znam koliko ste upoznati sa likom i dijelom Tomislava ili Toma Gotovca. E, pre nego što pređemo na taj deo njegove umjetnosti, dakle na filmski deo njegove umjetnosti, samo da vam mm, kažem da je u četvrtak 12. znači pri 5 dana u Institutu Avangardi u Varšavi otvorena samostalna izložba Tomislava Gotovca pod nazivom Sve je počelo na Rio Grande gde I was male bride i vidio Tragic Hunt na Battleground i čuo The Glenn Miller Story. Da, to je u Varšavi trenutno traje, a inače od 19. aprila ili ti travnja, dakle za dva dana, u New u Anthology Film Archives bit će prikazivani rani filmovi Tomislava Gotovca. Tako da, eto, <laughs> ako vas put nanese u Varšavu ili New York, bilo bi u redu da skoknete i pogledate jedno ili drugu izložbu, odnosno kako to da kažem, nije ni važno. Dobro, ja sam inače kuklinac u osnovnoj školi, eto, izabralo me da čitam ona školska saopštenja to izgledalo smešno, postojali su ti školski radiji, ako već niste upoznati, i u trenutku da li je bilo neko zvonce ili nešto, odmah je mir tišina i sluša se šta mladi pionir ima da pročita. E pa, nadam se da sam, pa, to nije baš dugo trajalo, ali nadam se da sam uspeo da ispečem zanat. E, pošto sad želim da vam iščitam nešto što nije vezano za dokumentarni film, ali je vezano poprilično je blisko, e, vezano za jednu pozorišnu predstavu, koja će se 23. aprila premijerno prikazati u Subotičkom pozorištu. Predstava se zove Bikini demokratija, a režirao je Borut Šeparović, jedan, inače Borut Šeparovića smo ugostili svoje vremeno u Kupeku, eto, bilo je to možda pre nekih godinu dana tema, odnosno povod tada je bila generacija 91. 95 predstava koja je rađena po knjizi Bore Dežulovića i sad hiljadu dinara. Eto, sad zašto ja želim sve ovo vama da iščitam, sad ćete da vidite. Govore nam da živimo u demokratskom društvu, da smo slobodni i da imamo zaštićena prava. Ali koja su nam to prava zaštićena? Pravo na obrazovanje? Iz godinu u godinu moramo da izdvajamo sve veće količine novca za obrazovanje, čime ono postaje luksus dostupan samo bogatoj manjini – pravo na zdravstvenu zaštitu, ona se sve više deli na dva razreda. Onaj za većinu koja se leči o državnom trošku i puni nepregledan niz radnih, raznih lista za čekanje i onaj za manjinu koja može da plati brži i kvalitetniji tretman. Pravo na kulturu. Kultura se sve manje financira od strane države, a sve se više podređuje tržištu, gde u tom procesu postaje sve trivialnija i sve više ista pravo na pravedno vođene sudske procese. Oni opet zavise od dubine nečijeg džepa i advokata koji se za taj novac mogu angažovati. Oni siromašniji tu nemaju nikakve šanse. O kakvoj se to slobodi tu radi? Imamo slobodu da uzmemo zelenaške kredite, jer na taj način jedino možemo da dođemo do beskorisnih stvari koje nam se nameću kao neophodne i zaista neophodnih koje su nam nedostupne – imamo slobodu da kao celi narod budemo identifikovani s onim što čini elita. Imamo slobodu da ćutimo. Koju još slobodu imamo? U kakvoj to demokratiji živimo? Živimo u parlamentarnoj demokratiji u kojoj se, vladavina, u kojoj se vladavina naroda sastoji u tome da narod, odnosno većina, tek jednom u nekoliko godina ima mogućnost da izabere manjinu koja će da odlučuje u ime većine, u ime nas. Živimo u parlamentarnoj demokratiji u kojoj se sve svodi na zaokruživanje nekih imena koje stoje ispod naziva ove ili one stranke. Živimo u parlamentarnoj demokratiji u kojoj smo mi, većina, nemoćni. Nemoćni smo zato što parlamentarna demokratija ne štiti nas, nego krupni kapital i njegove interese. Što nam to još stranke nude osim praznih parola na predizbornim plakatima? Što tačno znače parole uvek u svoj narod ili za bolji život, koji će to političar reći da nije u svoj narod i za bolji život? Šta tačno znači parola istina? Koja je to istina? I čija? Kako glasi? Znači li to da ove plakate treba da razlikujemo od onih na kojima bi pisalo laž? Ne pristajemo na kontrolu naroda od strane uske elite ljudi koja se krije iza raznoraznih stranačkih preznaka – a koja služi prvenstveno interesima krupnog kapitala koji finansira njihove skupe predizborne kampanje. Odbijamo ovakvo društveno uređenje koje nam se podvaljuje pod nazivom demokratija. Jedini zadatak ovakve demokratije je stvaranje mehanizma koji će održavati u životu kapitalizam kao jedini bogom dan oblik postojanja ljudskog roda. To je sistem koji je u osnovi nepravedan jer postiče nejednakost i neravnopravnost među ljudima, te kao takav nije čuvar demokratije, već njen istinski neprijatelj. Kapitalizam je legalizovana nepravda. A ne činiti ništa protiv nepravde znači podržati je. Ovakva demokratija u kojoj živimo, čiji su direktni produkt političke stranke, je prva prepreka društvu stvarne demokratije u kome ljudi sami odlučuju o svojim sudbinama umjesto tajkuna i korumpiranih političara. Tek direktna demokratija može i po značenju same reči i po stvarnim posljedicima opravdati svoj naziv u smislu vladavine naroda. Tražimo ukidanje parlamentarnog sistema i raspuštanje svih političkih stranaka koje zbog istog i postoje. Naglašavamo, mi ne tražimo jednopartijsko društvo, tražimo društvo bez partija. Tražimo društvo u kome ljudi okupljeni u svojim zajednicama sami u svoje ime, na zajedničkim sastancima i referendumima odlučuju o pitanjima koje ih se tiču. I zato preuzmimo odgovornost za sobstvene živote. Ne birajmo manje od dva zla, ne birajmo njih da odlučuju u ime svih nas. Ne čekajmo nekoliko godina da bi se ista stvar ponovila. Pozivamo vas da ne date svoj glas ni jednoj političkoj opciji koja se kandidovala na izborima, ali ne tako da ne izađete na izbore. Ne, na izlazak na izbore njima ne znači ništa. U izbornoj noći svi će oni tek reda radi izraziti žaljene što nije glasalo više ljudi. Pozivamo vas da izađete na izbore i poništite svoj glasačke listiće. Tim činom dajemo do znanja da nam niko od njih nije prihvatljiv. Tim činom glasamo sami za sebe. Meni se grlo osušilo, Ostalo je još svega desetak minuta do kraja Kupeka. Ako vas ovo nije zainteresovalo da pogledate Bikini demokratiju od 23. aprila u 19.30 h u pozorištu, sad ću da slomim jezik, Kocolani Dežo, auf, trg žrtava fašizma 5. Mi se čujemo narednog utorka. Zašto te imam kad ne daš mi ništa Zašto te imam kad ne čuješ moj glas Da li ti padne koji put ja na pamet Da li kad staneš malo pomisliš na nas Zašto te imam kad ne daješ mi ništa Zašto te imam kad ne čuješ moj glas Da li ti padne koji put ja na pamet Da li kad staneš malo pomisliš na nas Stavljali su plakate s nekom pametnom frazom Tvoje lice s kravatom i nekim polutupim izrazom Američkim smješkom onako ni vritnim mimo Nakon 20 dana na crtane brkove ti vimo Al prošlo je i mi smo popušili spiku Da li ti taj prokleti glas na lijepe oči Valjda na spiku smo pali Ti si se doće po fotelje Ušao u sabor, šutio, pustio da neko drugi melje Ušao bi u dvoranu kad bi rekli dižu se ruke Preko veze u neki upravni odbor uposi bez pomuke Plaća je rasla, u saboru nisi rekao ništa Radio je cijeli dan u kantini uz drage ništa Riješio se za stranca neke građevinske dozole Od grada da dobije zemlju da shopping centar otvore Uzeo si proviziju, kupio stan u gradu Imao jako, jako skupa auto za išta sjednice u vladu tečina te uzela, fino si se uljuljao U samo nekoliko godina daleko si ti doguro Od običnog činovnika kroz rat u mjestoj zajednici U civilnoj zaštiti pa do stranke pa onda u središnici Pa eto ti izbori, sugrađani volite Sad tu si di jesi, ma dobro je, ma volite, tu si di jesi, ma dobro je, ma volite, tu si di jesi, ma jebo narod, volim se. Zašto te imam kad ne daješ mi ništa, zašto te imam kad ne čuješ moj glas, da li ti padnem koji put ja na pamet, da li kad staneš malo pomisliš na nas, zašto te imam kad ne daješ mi ništa, zašto te imam kad ne čuješ moj glas Da li ti patnem, kod ja na pamet Da li kad staneš malo pomisliš na nas Što bi rekao kako je vrijeme proteklo dok si uživao Evo opet izbor, opet si se kandidirao I kupio medije iz ljeto iz pašteta Nastupao pod sloganom Izbacimo što narodu smeta A zapravo nisi znao što se zbivalo Zaglibio si preduboko da bi razlučivao Ali još jedna pobjeda i zastupnički honorar Iz oporbe i stranke svi su skandirali Ti si car! Bio si u otvorima reso vrpce crvene Radi ispod radara uz mito i kovite Milijuni kuna na računu se ta lože Svi te mole za pomoć, uz tvoj potpis sve se može Ulizivo si se tajkunima, ljubio si satove Prodao si dignitet za drago kamenje Zavarao si narod, pokazuj im srednjaka Oni su mislili da si poštenjak A prije par godina najžešći komunist On se bori za narod i kaže da je humanist sad naš trošak on je hedonist On je prekrasan čovjek i šan idealist Ali prije par godina si komunist On se bori za narod i kaže da je humanist Na naš trošak on je On je prekrasan čovjek i radišan idealist Prije par godina si komunist On se bori za narod i kaže da je humanist A danas trošak on je hedonist ali ti mediji, teško ih kontrolirat Počeli čačkati kopata, odi se ne smije dirat Nekom obrve se digle, uskok upetljao prste Ipak ne mogu ništa, nemaju dokaze čvrste Ali zgubio si razum, gram si grabio za sebe Ne daj Bože da masa digne glas protiv tebe Otpuhivo si cigaru s prozora urbane vile Bez papira, nedodirljiv gad bez duševnog mira Stola ti se zatresu zbog istražnog zahtjeva I afere izgrađenog shopping centra bez dozvola Uz povlačenje veza, zataškalo se sve vrijeme ne liječi rane ljudi brzo zaborave Zašto te imam kad ne daješ mi ništa Zašto te imam kad ne čuješ moj glas Da li ti padnem koji put ja na pamet Da li kad staneš malo pomisliš na nas Zašto te imam kad ne daješ mi ništa Zašto te imam kad ne čuješ moj glas Da li ti padnem koji put na pamet Da li kad staneš malo pomisliš na nas Zašto te imam kad ne daješ mi ništa Zašto te imam kad ne čuješ moj glas li ti padne koji put ja na pamet Da li kad staneš malo pomisliš na nas Zašto te imam kad ne daješ mi ništa Zašto te imam kad ne čuješ moj glas Da li ti padne koji put ja na pamet imamo djecu rado Daj mi dobru platu, napravit ću ti i stado Solo ću povećat natalitet za 5% I ja i ona punam kurac više tona Ne tražim puno, samo stan dok nisam umro Sikiraš me festa, kod da živim još 15 Biće dosta, zaboravio sam oh, To je premalo godina da odplatim kredit I ja bi na more, jer mi ruke oču ljeva gore Za eure i kune, ja bi kod vas dole na brijune Zaposlite me tamo da se kupam, glumim lapalo Potom ću čistit govno od vaših žirafa Zaposlite nas ko portire, da čuvamo ministarske suvenire Dokumente to je Boga ti bit ćemo ti security Čuvat od blaga dođe naša raja Kad sindikalna masa krene prema tvojoj zgradi Ne brini se mi smo jaki, zdravi i mladi Mi smo takva nacija, nismo zrastu na po Politiku u saboru Sve njih redom je vladu! Politiku u parlamentu Sve njih redom Okej, daj mi ljeba predsjedniče Daj mi nešto da pojedem Daj mi para za auto da nešto pojedem Podniti me jer si pjesme ti Ti ne pjevo reći nije istina Reći da si samo sjevo Ama daj mi posla da ne